أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرح أبو المنتهين On altyynjy jelesesi. Hop. Awvel bir gürrüň açyklamaly. Biz näçe däne bir harikulada bir harikulada bir işler bar. Biri iň ýokarky halaty mojuza diýip at berilýär. O pagat pygamberleri sabyt etmeden çürim, pygamberleri täýit etmeden çürim Allah Taala olara berýär. O biri näme, owliýalara keramet berýär Alla Tagala. Keramet-de näme, kän bäs-de bolupdyr üstünde. Bize görä, keramet owliýa hak. Muňa şek etmeli-dä. Her ummatyň özünde geçen owliýalaryň keramatlary şo ummatyň pygamberiniň mojizesi hesap bolýar. Ýagny, kyýamata çenlin her näçe keramet diýseň şu wagt, meselem, şu ummatdaky owliýalardan sadyr bolsa, Şu ummatyň pygambarynyň mojizesi hesap bolýar. Näme diýip şon, şu pygambaryň getiren ummaty bilen, şu pygambaryň getiren şerigaty bilen, ahkamy bilen şu adam şu derejelere ýetipdir we indi näme, şoň keramet ýeke şondan sadyr bolsa, ýagny şu ummatyň şu pygambarynyň näme getiren şerigatynyň üsti bilen bolýar. Hä, pesbi, şo pygambaryň mojizesi. Hä, şeý diýip-de näme, şoňa at berilýär. O biri meunet diýilýär. Şony bu ketapda aýtmaýar. Meunet diýen näme? O bir weli-de, nebide-de, pygamberde-de, bir gowy musulman adammyşdyk. Hop, indi bir ýerde gire düşüpdir, bir zat bolupdyr, bir beýit bir zat ittifak düşýä. Ýagny bir keramat ýüzünden dä muňky. Muňky näme? Meunet fakat bir Allatagala bir musulman bendesine kömek etýä. Hop, şoň üstünden bolýa. O biri näme? O biri Istidraç diýilýär. Istidraç diýeni Allatagala öz duşmanlaryna berýär. O gürrüňi bu kitapda gelýär. Ýagny bir adam hatda istidraç iki nowg bolýar-da. Bir adam meselem günähinden toba etmäni şo günähi bilen gidiberse, tobany etmän gidiberse, onda bu adam näme sünnet istidrajy geriftar bolýar. Oň işi inşallah şu istidrajyň gürrüňinde ony biraz açyklap aýdarys. Hop. Ondan soňram sehr diýen bir zat bar. Bu sehr ýöne harykul irade dä. Dogry meselem adamlaň gözüni aldaýa. Ýöne näme harykul irade dä diýilýän näme? Bu bir öwrenip bolýan zat. Ýaňkylaýanokdyr öwrenip bolmaýan zat dä. Alla tagalaň meselem ol mustagym berýän zady dä. Ýöne muny sen talymu taallum seherde bolýa. Pygamber. Diýip, eddia edip, sahyr bolsa, ýok, bi Allatagalamy serenjama ýetirmeýär. Sahyryň işini Wela ýuflihus-sähiru diýip, Allatagala Kuranda-da aýtýar, sahyr hiç wagtda näme bir piruzyýa ýetmeýär, muwaffagyýete ýetmeýär. Bäs, sähr kamil, meselem, bir muwaffagyýete ýetirip bilmeýär sahyry. Hä, geliň meýdana göreýin, başarsaňyz, şyň suralar ýaly gyr sura getiriň. Hemmäňiz üýşüň, diýýär Allatagala. Ýa bisenem üç däne gysga aýat indi bir su, ýa on däne aýa ýanyk getiriň. Hä, näçe ýerde bisenem Kuran täheddi edipdir. Hä, bes näme, öwündäkileri ajiz goýansoň, şuň özi misli ýanyk getirip bilmeklikden, şonuň üçin o mojyza diýip aýdylýar. Aýa diýen näme? Nyşana diýdigi, delil diýdigi. Hop. Sabitatun, şu aýaly sabitdir, kim üçin, lil anbiýaý aleýhimussalam, o pygamberler aleýhimussalam üçin. Ýagny, manzury, enne hawarikal adat, harykulada zat, adatyň tersi bolan, adatyň halafy, gözleň bir zat, dykgat ediň, pygamberleň wagtynda bolan mojize biziň wagtymyzda bir atdy zat bolup bilýär. Ýa owliýalaň ýanynda meselem bolan mojize biziň ýanymyzda bir atdy zat bolup bilýär, näme diýip? Hemmesi-de, albetde, bäzileri. Näme diýip, çon harikun, harikun lil ade diýip aýdylýar-da. Şolaň wagtynda, meselem, adaten bir zat bolup başarmaýanmyşdyk. Ýöne mümkin zat, jaýyz zat, ýöne bolup başarmaýanmyşdyk. Hop, bolup başarmaýanmyşdyk. Şondan üçin hem şo öwlüýä ýa şo enbiýa gelip, meselem, şo zady getirse, Indi şu adat bilen ters boldy. Şuňa Harikulnilade diýip at berilýär. Indi, meselem, biziň döwrämizde, şaýat o zat atly bolan bolsun, ýagny adat bolan bolsun özi, indi, meselem, şoň ittifak düşmekligi bu batda mojiza diýip bolmaýar. Äw, ýöne Kuran zatla muň, mundan haryç. Kuran, meselem, Allatagala, ýagny Kurana tahaddi edipdir, aýtdyk ýaňy, Ahyr zamana çenli, kyýamata çenli, küllen üýşüň, tamamy ynsanlar jylla üýşüň, Eger başarsaňyz şinapur sure getiriň diýip aýdypdyr. Muny Allah Tagala gaty ýedi goýupdyr. Ýani bir forum däl ki bir mutdatda meselem bir orf bolsun, tersi bolsun, hä indi meselem orf üýtgäpdi oda şonýak bolup bilsin. Ýok bu emkany ýok zatlardan. Ýöne bäzi zatlar bar o näme orfa ki gaýymyşdyk ýani şu adatlaryna hylafmyşdyk. Hä adatyna hylaf bolan ýerinde Onda näme, ýaňky mojüze, ýa hargy-adat diýdikde, adaty, adaty döwen ýerleri bolsa, indi adat üýtgände, o bolup başlar. Meselem, owliýalar taýýul arz bolupdyr, taýýut taryk, meselem, taýýul zaman bolupdyr. Bulary näme, bolup başlar. Ýa biziň zamanymyzda, meselem, bir owliýa diýek, şo wagtda Bir lähzede näçe ýerde görlüpdir diýek. Hop, ymkany bar ki, şuň ahyrzamanda-da, meselem, adaty üýtgesin we şu ittifagy bir adam şu elim bilen teknologiýa edip bilsin. Hä, bir lähzede, meselem, näçe ýerde görlüp bilsin. Hä, bir lähzede, meselem, şundan tur ýöle git ýöle, o, iki sagat ýanak ýol ýörip, Türkiýä ýanak ýerlere ýet ýöle, näçe aýlyk ýoly. Hä, bula näme, mümkin zatlar. Ýöne ol zatlar, ýaňky aýdanlarymyz, olar has mojizeli zatlar, bula ýok, bula. Ýa meselem bäzi keramatlar ki öwliýalarda meselem ölüleri direltipdirler Allaň izni bilen ýok bula hemmesi näme hiç bir zamanda da adamlaň başarmajak zatlar. Hop. Sabit etmeli diýlen beýan etsin. Ýani enne hawarikal adat. Harikul ady işde elleti ol bir harikul ady işleri ki tesduru sadyr bolýar. Anil enbiýa, pygamberlerden, ha, pygamberlerden sadyr bolýan harykulady işde. Näme ýaly? Ka ihýail emwati, ölüleri, meselem, direltmek ýaly, pygamber aleyhissalamdan sadyr bolupdyr diýe, e, onam Hazreti Isadan sadyr bolupdyr. Ýa meselem, indi soň öwlüýalardan-da bäzilerden Allahyň izni bilen sadyr bolýar olar. We delil, alamat we delil bolmaklygyny şolaryň pygamberligine we dogry aýtýanlygyna. Ýagny şolaryň pygamberligine alamat bolupdy näme, dogry aýtýanlygyna-da bir delil bolmaklygy üçin Allah Tagala şu mojizeleri şolara berýär. Enbiýadan başga kişi näme mojize sadyr edip bilmeýär özünden. Wel keramatu Keramatlar, lil-awliýäi, awliýa, weliler üçin, Allaň dostlary üçin, hakkun, hakdyr. Hop, bäzi wagtlar keramat bilen mojizele meňzeş bolan ýerleri bar ki, nä forum muny tanymaly? Mojize diýeni, eddaai nubuwwat edýän adamdan sadyr bolsa mojize diýilýär. Eddaai nubuwwat sadyr ýa-ki etmeýän adam, awliýa adam bolsa, Hajy Bahaweddin Şahy Nakşbend ýa-da Hazraty Abdulkadyr Geýlany ýa-da beýleki owliýalar ýeke gürrüňler gelýändir. Ýa meselem, Hazraty Şahy Nagyşbend Geljede bir wagtda gyşyň gününe ýaglar tükänipdir, sofala gelipdir, ýa şyhymyz bize ýagymyz tükänipdir diýip aýdanda, Hazraty Şahy Nakşbend Gelje şonda bir küýzäňizi getiriň diýip bir küýzäni Mübärek elini sokýar, şondan hemme küýzeli ýagdan dolma durýar. Şuňa meňzeş kän bir keramatly zatlar iki owliýalardan sadyr bolupdyr. Hawa, bularyň hemmesi näme? Harikulade işler. Näme diýip keramat diýlipdir bulara? Hop, tusamma keramatyn keramat diýip at berilipdir. Lianna Allah Taala, çünki Allah tebaraka we taala yuridu bi suduriha anhum Rahm, Allatagala rahmaty bilen, fazly bilen, yhsany bilen şoňa ýakyn bolar. Ýagny Allatagalaň fazl we yhsan we rahmaty şoňa ýetişer, tizlikde ýetişer diýip şeý diýip aýtýar. Hop, we emmel lati we ýöne ol bir zatlar ýeke takunu bolýar li a'da'i. Allatagalaň duşmanlary üçin bolupdyrda. Meselem Fer'aun ýanak, iblis ýanak, ýa beýlekiler üçin bolupdyr. Eý ma tasduru min a'da'i Allahi ta'ala min al-umuril hariqat lil a'da. Ýagny ol bir zat ýeke. Hary kul ada bolan işle, hary kul ada bolan işler ýeke Allah Tagalaň duşmanlaryndan sadyr bolýar. Kim ýalak meselem duşmanlary misli Iblise we Firaune aleýhimellane. Iblis bilen Firon aleýhimellane ýalaklardan meselem sadyr bolupdyr. Meselem aýtýarlar, Firaunyň aty Ähramy Misre çykjak bolanda Birde Deçjala, Deçjal üçin bolan zatda ki, o, meselem, Alla Tagalaň izni bilen bula ymtyhandan çürim, gel, ýa ölüni direltdim diýip at ber, ýa aýt ýaşaý diýip, ýa, meselem, ýanynda bir jähennem behişdi boljak diýe, şu zatlar, meselem, getirmeklik, ot gögertýän diýe, meselem, ýagyn ýagdyrýan diýe, ýa itýen diýe, şu zatlar bolmaklygy, hop, mimma ruýa fil ahbar, Ýaňkylaň, kafirlaň, günäkärlaň şu hajatlaryny bitirmek, ýerine ýetirmek diýip at berýek. Ýagny ymtahan etmeli üçin hem Allah Tagala olaň işlerini ýola salýar-da. Olaň diýen zatlaryny meselem berýär olara. Wa lamma kana min al-mustab'ad an al-uqul al-qasira qada wa hajati a'da'ihi ta'ala. Indi meselem bäzi kasyr akylla Ýagny şu Allah Tagalaň mahlugatyny, mukawwanatynyň meselem esraryny derk etmeden bir kasyr meselem akly kän bir oňa ýetip bilmejek adamlar üçin hop olara şu Allah Tagalaň duşmanlarynyň işlerini Allah Tagala ýoly salmaklygy biraz daş bäit bolansoň Ha bir bäit zatda Allah Tagala nähijre bolýar. Duşmanyna şeýtdirip ony gudrat berip, duşmanyny ewe getirmek Hop şolara näme azap ýüzünden ýagny olara dünýäde ahyretde bir azap webal boljak şu feýagterrune bizalike e şu Allah tagala şolaň işlerini şeýdip ýola salmaklygyna olar magrur boljaklar allanjaklar eý bisebebi kaza hajatihim şolaň hajatlaryny ýola salmaklygy bilen weýazdadune tugýanen ew kufran o otam näme etjek olar musulman bolup fasyk bolsa onda tugýanyny ýagny fysky fujuryny köpeltjek ew kufran eger kafir bolsa kafirligini köpeltjek Hop. Ony Allatagala toba etmese, öz eden işine hoş bolup gitse günä işlerine, oňa şo zady berýä. Şoňa günähe salýa. Meselem bir adam haram iýiberse, äwwelini şaýat meselem işi oňmasyn, zat etmesin, ýöne oň bilen işi bolmandy, ýene iýiberse, goşuberse, ol adamyň işi bir ewe giden ýanak bolýa. Zahyrem bir ewe giden ýanak bolýa. O näme diýip, Allatagala şoň diýen zadyny, dilän zadyny berýär ki, Sen göreýin näme etýäň indi. Indi nirä barýaň? Şu baran ýerinden otam ony düňküldedip ýykýar. O niçe deperäk giden bolsa, ýagny o näme boljak, ertäki gün düňküläp ýykylanda-da süňki gatyrak döwüljek. Mowlanaň Nerdebanyň dünýä mawumanist diýşi ýanak. Ennemâ numlî lehum haýrun li enfusihim. Siz güman etmeseň, ýeke näme, ol, kafir bolan adamlar, ýeke men olara möhlet berdim. Ýa, möhlet berdim olara. Hop. Ony näme, şolara haýyrmyka diýip güman etme. Onuň bir olaryň peýdasyna muka diýip güman etme. Belki innemâ numlî lehum liýezdâdû ismâ. Biz-ä olara şu mohlet berjek, nämeden üçinem täk ola günäsini köpelderýänak. Wa lahum azabun muhin. Wa soňram şolar üçin näme şu tekepbur gururlar üçin bu dünýäde meselem özlerini uly saýmaklary üçin näme bir muhin bir har etýän bir zelil etýän bir azap bar. Wa zalika kulluhu jaizun wa mumkinun. Wa umli lehum, olara näme, möhlet berýäk. Inne keýdi metinun, bitahkyk meň keýdim, keýt diýeni Allah Tagala meselem öz zady, şolardan üçin hem goýan zady. Ha. Keýt diýeni Zahyry başga zat, ýöne batyny başga bir zat. Batyny meselem şoňa zyýan ýetirmekdi. Batyn näme? Allatagala meselem zahyran şolara bir işini rowaç berýän ýanak, ýöne batyny şu işde näme olaň zyýany bar, olaň haýryna däl. Hä, şonuň üçin hem Allatagala muňa keýt diýip at berýär. Hop, Wa kale Rasulullah sallallahu aleýhi we sellem, Pygamberimiz aleýhissalatu wesselam aýtdy, Iza ra'aýta Allaha ta'ala yu'ti lil abdi ma yuhibbu. Her haçan sen görseň Allah Tagala bir bende şoň islän zadyny berýär, gowy gören zadyny berýär, we huwe mukimun alel ma'siyeh, halaniki şo bendede näme, günähiň üstünde mukim, ýagny musser, günäh edip öýeksere, fe innema zalika minhu istidrajun, pes şony bil ki näme şu Allah Tagalanyň tarapyndan istidrajdyr, heý welin dykgat etmeli, habardar bolmaly, bir ýerde eger bir hata, günähe murtekip bolup börsek, ýene işimiz rawaç tutup tafk gidiberse, Şu ýüzde biz bir şek etmeli özümize. Eý, eý Alla Tagala, men öz halyma göz berem bolmasa boljak. Eý, men bir heýwere hatar meň bolup barşym. Heý, men toba edeýin diýip, şonda toba etmeli oturyp. Şo tobany ýatdan çykarmaly, ýogsam heýwere hatar zat habardar bolmaly. Essalamu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.